Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Bé, sóc a, a Bou, en un mas entre... Bou. Bou, és veritat. Bou o Bau. Hi ha qui diu Bau, també. És molt antic, això. Ah, sí. Bou. Sí, tothom deia Bou. Bou. Perquè sempre he sentit Bou, doncs bou. dic Bou. Bo, ja ho heu entès, heu sentit que estic a casa de la Gisela Bellsolà. Gisela, gràcies de acollir-me a casa teva, en aquest mas entre Bou i Sant Esteve. És la casa de la família? Mm. Mm. Sí. Pare i mare la van construir? Sí, al 75. D'acord, no es pas un mas d'aquells antics, doncs. No, i, i, i, i els dos somiaven d'un mas antic mai hem tingut les peles per, per prendre un mas antic, doncs tinc un mas del 75. Molt bé. Aquí teníeu abans flors, cultivàveu sí. flors, comercialitzàveu les flors, no? Mm -hmm, Ara sí. això s'ha acabat. Sí. Ets filla de Bou? No, de Perpinyà. I quan és que arriba la família aquí? Al 65, me sembla. Mm -hmm. És eh, mon pare que va decidir de canviar de mestier i, i va prendre aquesta terra eh, une petite lioc, mais comme fait euh, serres, euh, poc importava que, que, el, que sigui petit, Et donc, eh, es va posar à faire flos. I eh, ara encara ma mare, que deia finalment que, el, que, va, que va fer que la cosa se va ampliar, perquè ho va prendre amb, amb cor, com, com sempre, perquè ma mare quan fa quelcom <laughs> ho fa tota la força i l'energia, i, me, al començament no era gens d'acord perquè li ha canviat eh, completament la vida, això segur. Mm. Per què? Què vols dir que li ha canviat la vida? Uh, mai, mai, uh, mai havia pres qualsevol instrument de, de treball de la terra. Uh, no coneixia tot això. Mm. Doncs el treball era cultivar les flors. Sí, sí, sí. sí. Uh, I no es feia encara et donc, elle tombait descobri. Mais, euh, bah, bah, na, Nice, va bah, bah, euh, estudiar l'afer Concal i finalment tot això va funcionar bé, amb molta feina, però mhm. va molt ben funcionar i, uh, i durant anys i després ve uh, la mundialització i les flors que se fan per res a qualsevol país del sud, doncs tot això mm. va canviar. I les filles, la Mònica i tu, hi heu treballat a les flors? Sí, uh, jo poc. Diguem que jo era sempre entre una cosa i l'altra. He tingut una família molt pacient amb mi. <laughs> Has tingut sort, doncs. D'aquest costat sí, sí d'altres no, <laughs> d'aquest costat sí. També. D'on són el pare i la mare? Ah, ah, mon pare, eh, comencem per al meu pare per, perquè ell és el més complicat. Doncs el vell Solà ven de, de, de Santa Perpètua de Moguda. Ara en Mogoda. Mogoda. Me, mon Durant pare molts anys. sempre ha dit Moguda. Sí, és veritat. Sempre. I, uh, i doncs... Va néixer allà, doncs, ell? No, no, no, ah. espera't. Ah. Doncs el meu avi uh, fa la mili i se, se baralla amb un superior i s'hi pas. Potser l'ha matat un ocell, una cosa molt grossa, i doncs li ha calgut passar la frontera ràpid, ràpid. Ha fugit, doncs. I, I semblaria que va fugir passant per al País Basc. I doncs arriba a Perpinyà i encontra la, la meva àvia, que ella, <laughs> és encara complicat, ella ven d'una família de, de, de, de, de saltembanca. <laughs> I uh, doncs... Uh, el meu besavi va, va com se diu això, enlever. Va segrestar, se'n van portar. Sí, sí, sí. La, meua, ah. la meua àvia, i uh, això es passava a Inglaterra. Va raptar, raptar en aquest cas seria sí, raptar. Sí, sí raptar. Sí, raptar. I, i, la, i, I doncs això es passava a Inglaterra i doncs van fugir d'aquest país, Besàvia, eh? eh, i va continuar fent la feina de circa de teatre, de, de, de, vil, de ciutat en ciutat, de, de poble en poble i de, de país a país. I doncs van fer infants que naixien... Bé, n'hi ha un que... <laughs> segon, segon ho feien teatre. I doncs eh, el, el meu besavi, si és això, eh, va arribar a Perpinyà, i doncs és per això que dic que a Perpinyà sempre hi ha hagut uh, un moviment uh, cultural perquè, uh, bé, fent la volta pas del món i de la petita Europa, diguem, ha triat Perpinyà al final. Va, va, I es va instal·lar al teatre que ara ha desaparegut, al teatre familiar. Era un teatre que, sobre la bassa. No sé pas exactament a on, ara tot ha canviat. I doncs, la meva àvia, donc la filla, la meva àvia, eh, era jeune première. <laughs> I és escrit sobre, sobre alguns papers que hem trobat els anys, eh, just abans que tot això va desaparèixer, abans de, sí, abans de, de treure aquest mm-hmm. teatre. I aquí què feia, circ o teatre? O les dues coses? Uh, sé pas exactament, feien les dues, perquè sí. uh, ma, ma germana va, va parlar amb uh, una fratellini i, E, eh, e, e, e apresse coisas da, daqueles anos. Naquela época, uh, eh, tot a show era barajado. No, e, e subindo aí pantomima. Feio pantomima. I e achou volia bolia de todo. Doncs, então, eh, la minha ábia era ecuillera. Ho dic en francès perquè tots aquests papers sí, sí. Ho, ho tinc en francès. I, I jeune première. I el meu avi ell feia els cartells, ho feia tot. Feia música sobre un, un, un, un, eh, un bastó amb una corda, i això era un contrabaix. Eh, I, i després d'això, uh, un dia ha dit, bé, em torno a Anglaterra, i mai ningú l'ha vist. El besavi. I, I l'avi doncs la, la meva àvia va sí, encontrar ja. a Perpinyà el meu avi de, de Santa Moguda de Perpètua. <laughs> Santa Perpètua de la Moguda. Sí, sí és això. <laughs> M'he dit, ho fas malament. Uh, tu has conegut l'avi i l'àvia? No, perquè no. s'han mort molt joves. Ah. I uh, van tenir una vida molt, molt difícil, uh, moltes, moltes dificultats, i es van morir mm. als, als 40 anys. Et sents continuadora o hereva d'aquesta tradició de saltimbanqui? Uh, una mica, sí, una mica. I uh, fins i tot tinc una, una cosina que ha mirat els papers a Inglaterra justament per saber el que ha passat. I em diu, saps, <laughs> tens la, dins la família hi ha un, un cantant líric. Ah, dic, veus? Però <laughs> Euh, del costat de ma mare és igual. El meu avi sempre, sempre escoltava opera i per, eh, com no tenia gaire pela, suposo, per no pagar l'opera, cantava dins el cor i feia ah. petits rols petitets mm -hmm. i petits cants eh, dins el cor. I, I coneixia tot eh, això del costat de ma mare. Coneixien tots els, els aires d'òpera de memòria, així. Mm -hmm. I hi ha, hi ha uh, uh, marcants que coneixi de, de, de sentir cantar per, per la meva mare o, o el meu avi. I la teva mare va seguir un, aquesta línia o va deixar córrer? Ella és folla d'opera. Però va fer escena, ella? No, no, no. no. Hi havia la guerra, eh? sí. per ella és molt més complicat. Uh mm-hmm. -huh. I creus que us va transmetre un poc això, doncs? Sempre hem viscut, eh, diguem que, que sigui mare o pare, e a, e ela, e as dificuldades, mas sempre hi ha aquesta, aquesta cosa. No vivien de manera... Hi havia sempre un costat uh, així, sí. molt uh, de festa, que tot anava mal i bé, feien mm. una mica de festa i tot anava bé. Tu Wikipedia comença dient, perquè hi ha un article que, que em dedica... Sí, sí, si no ha canviat hi ha moltes coses ah, em estranyes. Em sembla que sí, no? <laughs> Errors, vaja. Gisela Bellsolà és una cantant rossellonesa que arriba a la cançó procedent del món del teatre. I no és ben bé això, sembla. No, la música de primer. Sí. Vas al Conservatori de Perpinyà. Sí, i, i hi ha una cosa, si vols, és que quan, quan veig al, al, al conservatori veig que el que m'agradava més, més que de fer piano, era de cantar el solfeig. Ningú estima el solfeig, no. cosa I tu sí? horrorosa. Jo eh, cantava, suposo que és això. I doncs eh, els, eh, les primeres dificultats de ritmes i tot això, jo m'agradava molt. Fins i tot hi havia, eh, si una pàgina de solfeig m'agradava, ho sabia de memòria. Quina sort, no? Mm. Sí. Uh, vas fer solfeig i després, com a instrument, el piano? Sí, el piano. Que tenim un piano? Sí. Mm. És present, és actiu aquest piano sempre aquí a casa? No, no gaire. Mm. Me, uh, a vegades em dic, excusa-me, vinc. <laughs> és un poc, toques... I toca. I tu t'ho demana. <laughs> En quin moment, després del conservatori, comences a, a ser cantant? I bé, uh, tinc una cosina, Jacqueline Schmidt, Joansi, que, que escriu poesia, que escrivia poesia, i un dia me, me, me, me treu les seves poesies i me, di, me diu, podes llegir? I llegeixo, i, uh, i va quedar me diu, més que tens el ritme de la poesia, ho tens, em va demanar llegir en veu alta. Sí. I, uh, i sobretot sense conèixer. Jo llegeixo una vegada i, i per mi és suficient, veus? <laughs> Després cal treballar. Cal I si vols, de primera lectura així, arribi a, a donar quelcom. I uh, i és ella que, que, em, que em va fer, prendre aquesta, aquesta línia també de, de la poesia del teatre. Tenia 18 anys i, i vaig fer una mica de teatre. Però aquest teatre me va conduir a la cançó perquè uh, van fer una, un homenatge a, a Jacques Prévert i, i doncs als amics, bé, n'hi havia una que anava al conservatori doncs sabia cantar. Això no és veritat, eh? però van dir bé, si coneix el solfeig serà fàcil per ella de cantar. I doncs uh, mon pare se va enrabiar, perquè suposo que devia cantar molt malament. Me què? Me què fas? Bé, dic, ah, espera, espera, treballo. I tu volies eh, cantar? Sí, sí. sí. No et feia vergonya ni res? No, no, no, no. no, no. Uh, I doncs he cantat i, i s'ha passat bé et vas sentir que podies cantar. Sí, uh, després uh, ara m'adono que, que, que eri cantant, m'he cantant molt especial. Mm -hmm. La moda d'aquest moment era les <laughs> i jo eri a, a 300.000 de... I aquí coneixes ja, uh, tens notícia de la cançó catalana? Aquest, en aquest moment no, no, ningú aquí. Uh, és molt interessant per mi de me recordar com, com eri, perquè anava sempre del costat francès, del costat català, i era així, perquè com el català era prohibit, eh, calia ser molt interessat per s'interessar una mica. I tu no ho eres pas, en aquell eh, moment? I bé, eh, sí i no, a un mm. moment sí, sí. deien. Per tant, tenim una història i per què eh, hi havia aquesta interrogació. Després sentir Jordi Pere Cerdà parlar del català i deia com els altres, oh, e aquest veia... Eh, Va cagar. <laughs> Me, suposo que, que he vingut al català sobretot perquè hi ha, hi ha hagut... Eh, jo m'interessava, me comprenia perfectament el català, me com era prohibit de parlar, eh, me, eh, hi ha hagut dues persones, hi ha hagut al, al Balbino Giner, mais pas el fill, eh? el Balbino que s'ha mort oh. al 76, sí. i el Queral, Jacques Queral, Jaume. Uh, els dos me deien, me, per què no, fas cat uh, no, no et poso al català? Ho faràs tan bé com els altres. I a les 6 hores de cançó, per exemple, hi havia el Jaume Queral i me deia, me, aquí és pas al teu costat, tu és deia, a l'escena, espera, no mai he parlat català, tothom dirà traïció. <laughs> I, uh... Perquè a casa no parlava català. Sí, tothom parla, però els infants no. I fins i tot la meva germana se demanava si, perquè uh, un dia li diuen no parlis en català. I uh, ell se diu, era petitet, eh? i ell se diu, potser és, també és molt, va malament perquè jo eh, no parli català, però Complim tot, eh? Doncs potser això també és prohibit. <laughs> també és prohibit comprendre. <laughs> comprendre, sí. I eh, en Caral i el Giner, et, el Balbino Giner, et convencen, doncs, de cantar? O de m'anar mica això, de ser convençuda. Ah, sí. <laughs> el Giner, eh, me, me recordin d'un concert amb el Pere Figueres, Joan Pau Giner, uh, si pas, eh, aquest, aquests dos segur. Et, euh, et al final, il dit eh, au fan B, eh? Ell è contente. I euh, Balbino me diu, tu ferais faries tan seria altra cosa, m'ho faries tan bé. I t'hi vas posar? Sí. Com? Uh, uh, per la cançó popular, per, uh, per eh, Balbino me va, me va uh, uh, escriure una cançó valenciana in me je prender l'accent valencià. Ah. És per això que puc prendre qualsevol accent. <laughs> Coneixi la, com, com pronunciar el, sí. el valencià, perquè la meva, la, diguem que la meva primera cançó va ser valenciana. <laughs> Una cançó feta per ell, pel sí, Papiano Giné? Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. Dins l'estil popular de València. Aquest fremiment al llarg dels meus nervis, aquest doi de saba dintre del meu cor aquesta potència dins les meves venes com un riu d'amor puixant bor i dolç pessigoleix dintre meu és un vell arbre que creix un arbre clavat al nucli de l'essa amb mi que sem tu esperança A l'any 79 publiques el teu primer disc, però abans mm. què fas per arribar fins aquí? Uh, <clears throat> vaig anar a París i uh, doncs uh, aquí si vols uh, la Catalunya s'allunya <laughs> i, uh, i prenc uh, i tinc un professor italià ja veus <laughs> es pas la França professor de què? <laughs> de Can de Can i aprenc a cantar, doncs. Doncs eren cursos de cant clàssic. Clàssic, sí. sí. sí, sí. Però eh, eh, això és molt important per l'època. És, ita és italiana. Doncs eh, no hi ha tots... Eh, en aquesta època la, els professors de cant francesos eh, donaven E- era une manière de, que potser per mi hauria estat molt difficile de passar del cant clàssic a la cançó. Amb aquesta manera de cantar a l'italiana Est molt natural. No hi ha gaire diferència si tu pots cantar òpera, pots cantar barroc, pots cantar la cançó que, que he fet. Eh, la tècnica és la mateixa. Pots parlar també, de fer teatre, la, technique, la base de la technique est la mateixa. I, e, uh, i ara me sembla que, que tothom ho fa així. Ma en aquest moment no. Era molt perillós per un cantant de cançó d'anar a veure un, un professor de cant clàssic. Mm. Ah, quan uh, t'impliques en, la, en la cançó catalana, ho fas perquè t'agrada cantar i ho fas també perquè vols ajudar a la causa? Ajudar. O perquè... participar? De totes maneres, mai he cantat uh, per cantar. Sempre, sempre hi havia... Eh, I em calia eh, a menjar altra cosa que jo chante. Sí. <laughs> no. Me calia quelcom de més, de més potent. Doncs sempre em calia, sobretot, l'ecologia, perquè uh, ningú en parla, poca gent en parlava en aquest moment, però va començar en aquests anys. I doncs, com, euh, com uh, Bikini al foc dels oceans, bé, és això. Mm, és això. Uh, mais de, des del primer disc, uh, quan canto uh, la, la cançó de Joan Muré uh, uh, del final, per mi és, euh, també és ecologia, és atenció. És el 79 els que publiques aquest primer mhm, disc, mm. Salut a la poesia, mm. amb la poesia. Sí. Salut amb la poesia, doncs en poemes de Joan Moré, mm. de Jordi Pere Sardà, de Joan Cairol, de Gerard Salgàs, musicats per Jordi Barra, Miguel Maldonado, Rei Samson i tu mateixa. Mm. Mm. Uh, hi ha també el Toro Benivicens, sí. aquella cançó de, del barri El Cairol, mm. una cançó molt forta, no?, en aquell moment. Sí, Cal, sí, calia sí. tornar al país, una crida a tornar al país. Eh? Uh, sí, Sí, i, la, i Jordi Barra no havia gravat encara. Hi ha la participació de, de Jordi Barra mm -hmm. al final, justament. No, no havia gravat la cançó encara, Jordi Barra, no, aquí? No, ah. Va ser tu la primera que vas gravar-la? Sí, perquè, me sembla, perquè, eh, doncs, com li, li vaig demanar de participar al final, hi ha un cor, doncs va venir amb la Daniel i tot, eh, quatre cantants, me sembla, de, de, del seu cor. Eh, van venir eh, a Toulouse, van eh, participar doncs, en aquest títol, el darrer títol de, del disc. Pot ser que si Vicenç que tenies raó ara farà deu anys de fugir al Rosselló Tu deies que la terra li arracava el pa, que una cinta que serra treu el gust de cantar. Torna a venir Vicenç, els cireres esperen venir Vicenç, la natxa ho vol. Torna a venir Vicenç, el cirerer t'esperen. Torna a venir Vicenç, l'agap natxa ho vol. Polies per la flora una vida de llum, com se la veia escrita en un somni de fum Volies tu parella construir un paradís i a sa boca vermella veure florir el somriure Torna a venir Vicenç, la flor es desespera. Torna a venir Vicenç, amor per tu sol. Torna a venir Vicenç, la flor es desespera. Torna a venir Vicenç, amor per tu sol. El 79, doncs, aquest primer disc, l'any 81, és l'any del biquini, el foc dels oceans, aquesta cantata escrita per Gerard Salgàs amb música de Miquel Maldonado, interpretada per tu, acompanyada ni més ni menys que pels 40 músics de l'Orquestra de Cambra de Perpinyà i els 35 cantaires del conjunt polifònic de Perpinyà. Molt ambiciós, no, tot això? Sí, me, uh, si vols, uh, uh, l'any 80 hi ha uh, el perill <laughs> de cercar urani dins el non, c'est euh, dans le de milliards où il y a des têtes. C'est pas exactement, non me pas. Et donc, il trouve, comme te dit que euh, tout, tout, tout, euh, tout, tout, lequel tout, ou seguit tout show. Et donc, bec un article sobre uh, bikini i uh, sobretot als americans que fan venir eh, jornalistes perquè la gent de Bikini vol tornar a l'illa, a l'atol de Bikini, eh, i, i el, la, als Estats Units diuen que no, que hi ha perill. I, i doncs hi ha una, una petita guerra entre la gent de Bikini que, que en té més que d'anar d'una illa a l'altra, volen tornar a Bikini. I no poden, perquè Bikini és completament contaminat. I doncs, si vols, eh, per mi eh, tinc la història ideal per parlar d'aquest problema. I vaig eh, prendre l'article, després vaig eh, eh crompar el llibre que explicava tot i dono el llibre al Gerard i al Miquel. Jo pensava una història molt menys complicada, quelcom de, de més senzill. Més, el Gerard pf, va escriure quelcom de... Bé, Gerard Salgas. I, i, i saps que per, per, he tingut gent, que, amics, que me deien massa intel·lectual, però aquest text és magnífic. Van descobrir el Gerard Salgas en català, finalment. Mm -hmm. I, I el Miquel me deia, escolta, ma aquesta història és patètica no, no puc escriure per, per un piano i un contrabaix, cal una orquestra. <laughs> I jo al final dic, escolta, eh, fes el que vulgui, ja, després ja veurem. I uh, potser aquí... Bas, <laughs> va, pot... No, no és un error, me, uh, me va complicar molt la cosa. <laughs> la participació de l'orquestra, sí, del conjunt coral... Si vols, per mi, quan hem gravat, no, eh, la, la, el treball no era acabat. I he dit, bé, eh, si no ho fem, mai se farà. Però si ho fem, si ho gravem, potser hi haurà una persona interessada i potser un dia ho podrem fer molt correctament. Eh, aquest dia no mai ha passat, perquè sovint, sovint ha passat que si podríem fer coros també, si uh, uh, ens agradaria de, de, de muntar aquest biquini, uh, eh. mais mai van concretitzar. I fins i tot el Jaume Roure, si <laughs> li recordaré una cosa, el moment de biquini, i, i tothom en parlava a Perpinyà, i bé, ho, ho van fer també a Barcelona, eh? amb molt èxit a Barcelona. Mm -hmm. Doncs, el biquini surt, encontro el Jaume Humorou i me diu Saps, he encontrat uh, el director, uh, un tal, no me'n recordo del nom, que, que me demanava, que m'ha demanat el que se passava a, a Catalunya perquè vol, uh, té un cor, vol muntar una obra catalana i doncs, i ell molt content, i tan content, me dic, li ha parlat de biquini, i em diu, i doncs li he parlat de, de, de Luciac. Ah. <laughs> I va... <laughs> Decepció. No, m'ha fet riure. D'acord. <laughs> Perquè molt sovint m'ha mm. passat això amb la gent del Rosselló. Doncs, eh, doncs me diu, oui, sí, sí, va, eh, hi muntarà, això va, fun funciona i faran eh, Itaca. Ah. Molt bé, eh? Sí. I ho han fet, eh? Sí. Ah, a Bikini era musicalment arriscat, no? Era una, arriscat. una música avançada. Sí, me, veus? uh, Joan Pau Giné. Quan surto això em diu, sí, eh, que, que has fet, uh, uh, no és popular, i, i ho diu sense haver escoltat. I ven al concert de Prada. I aquí va veure que era molt popular. La gent quedava bocabadada de, de tot, i sobretot la història. La història és molt forta. I doncs al final diu, ah sí, sí, tens tota la raó, és molt popular. I, i va demanar al Miquel si, si es podia fer altra cosa amb d'altres cantants. Això va fallar, però, però si vols va, va sentir que això era popular. El que faltava és una persona per prendre i fer, i fer anar pel món. Que... l'any 87, doncs, eh, sis anys més tard, del Bikini, publiques a eh, País Catedral, és un recull de poemes encara, musicats. Mm. Hem parlat de la publicació de tres discos sota el teu nom, mm. uh, després vindrien participacions a d'altres discos, a molts projectes. Mm. Uh, jo recordaré ràpidament, si me'n descuidi, tu m'ho dius, eh? Amb Rafael Subiracs, Cançó de la Terra, amb textos de, de Jacint Verdaguer. Sí amb Gerard Zucchetó, amb temes tradicionals i cançons de trobadors. El darrer va rebre el Premi Charles Cross. Això mai ho he sapigut, doncs se pas. És pas veritat, això? Si ho diuen. Si ho diuen és que deu ser veritat. <laughs> si ho dic és que deu ser veritat. Se <laughs> pas. Hi ha també el cant de la Sibila. Això sí, ah, hi ha, hi ha un premi, no ho diuen. Ah, no, això no ho diuen. <laughs> sí, hi el món de la música. Ah a Michel Maldonado, eh, que és un amic, company de tota la vida, sí. eh, crees el conjunt de música medieval, Saurimonda, graveu amb la fresca clardat, que és un recull de cants de trobadors que catalans. quatre esteles de, de tot ah. el món eh, hispànic. Una, una revista molt, molt guapa. Doncs una altíssima qualificació. Sí, sí, sí. El 2004, el CD Bella Domna, mm. amb Katia Caré. Això també, Eh, un premi. El, el Premi del Món de la Música. Ah, sí, estem parlant d'altíssims nivells musicals, eh? Sí, sí. Mm. Eh, treballes amb Joel Suivieta mm. i el conjunt Les Alemans. Sí, fem... Uh, això és Perpinyà i Jaume Roure. He dit ah, veus? Un, <laughs> com s'ho dit quelcom potser no gaire gentil, no sé. per mi hi ha cap problema. Aquí és ell que, que, que em va demanar de fer, de fer el cant, el cant eh, no, no pas el cant de la Sibila, uh, uh, els cants de Montserrat. Ah, els cants... El llibre vermell. El, el llibre vermell, vermell de Montserrat. Sí. s'ho han dit, uh, jo tota sola, i doncs hem treballat amb Joel Subiet i, mm. i el, la Katia Carré mm. i el Guy Robert. Treballar amb gent d'aquest nivell, per tu, què ha significat? Són amics. Són amics. Doncs, ja, si vols, hi ha, hi ha un, justament uh, que és ma mare que em va posar doncs, al conservatori i, i això li agraeixo molt perquè tinc la... diguem que tinc la, dues maneres de treballar. De treballar a partir del solfeig i de, dues, dues negres per una blanca, i, i, i e el treball d'orella popular. Tinc les dues coses. I quan treballo amb, amb gent com, per exemple, Gerard Zucchetto, serà més aviat un treball d'orella. El 2010, mm. Gisela Bellsolà va ser una de les convidades oficials a la cerimònia de la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre a, a Barcelona. Vas cantar a la vora de la mar, una cançó tradicional catalana, mm? eh, trobada que venia, per la Simone Gai. Era una manera diferent i molt bonica de cantar aquesta cançó. Sí, és una cançó, per mi és una de les més belles cançons que he trobat. I la versió eh, de, doncs, anotada per la Simona és una meravella. El que han fet al Gerard, Gerard Melú, David Codine i al Miquel és, per mi, <laughs> Bé, hem passat molt ràpidament, molt ràpidament, per moltes coses importants. Mm. Eh? T'arriba de, de fer balanç del que has fet, Mònica? Ai, Gisela? <laughs> Això m'arriba de tant en quant. <laughs> Diuen Mònica o Teresa. Teresa? Teresa. Teresa Rebull. Uh, sí, m'arriba. Me, um... I en quin sentiment et quedes? Uh, eh, se pas. Dic, est-ce que nous aussi exactement Parce que comme Big sobre tout au temps présent, il sobre tout est changé, quand même. Mais, non, Alphonse, Alphonse, c'est toujours le même. Mais, la chanson est l'extérieur, et l'extérieur change beaucoup. Donc, c'est maintenant que je passe exactement la chanson qui m'intéressait, és més aviat de dir coses. Per mi l'important si és la música, que, que, que hi hagi coses a dir mm -hmm. i coses, si possible, intel·ligents. Molt bé, doncs gràcies d'haver-me rebut a casa teva. Mm. Gisela Bell una de les grans cantants de la cançó catalana. Tindries ganes de, de cantar? Uh, bé, m'arriba de tant en quant. Doncs cantaré aquest any, iré del costat de Toulouse, doncs donaré, al euh, mes d'octubre, donaré uh, du, dos dies de... Aquí seré professora de, de cant de trobadors. I <laughs> doncs, euh, a, abans de, de, de l'estatge, tindrem un, un concert. Mm -hmm. Tinc un concert també a l'agost, mais un duet amb el Miquel. Doncs cançó de trobadors i cançó, eh, cançons antigues. Molt bé, doncs entre Bou i Sant Esteve hi ha el, un caminet mm. que porta a la casa de la família Bellsolà. Gisela, gràcies. Moltes gràcies. Bon dia. Las Isabella Maria, ma faccia من سجدنا رقصة مهروسة مدلوعة Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester.